Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Još jedan tjedan i još jedna viralna tema. Koja je viralna tema ovoga tjedna vjerujem da svi sigurno znate, no za one koji ne znaju ćete za nekoliko sekundi. Definitivno viralna tema ovoga tjedna jest koncert Foo Fightersa koji se održao u utorak i srijedu u Puli i evo stvarno sve, sve stranice društvenih mreža su pune objava vrlo srednjih fanova koji su vrlo, vrlo, vrlo, vrlo zadovoljni i oduševljeni koncertom. Za sve koji ne znaju ko su Foo Fighters, iako vjerujem da je vrlo malo takvih, no oni su američki sastav čije se pjesme ubraju u žan alternativnog roka, eh, band koji je osnovao 95. Dave Grohl, koji je vokal i gitarist. Nakon raspada svoje prijašnje grupe, planetarno popularne Nirvane u kojoj je svirao bubnjeve i njegovom sastavu još su se pridružili Nate Mendel, William Goldsmith i Pat Smear. Foo Fighters svirali su spektakularan, gotovo trosatni koncert, a i u više navrata izrazili su svoje oduševljenje što sviraju u nevjerojatnom prostoru Polskog amfiteatra. Na koncertu koji su rasprodali u manje od dvije minute i napravili pravu pomomu oko ulaznica, Foo Fighters su se pojavili dobro raspoloženi te otvorili nizom hitova. Band nikada nije ranije nastupao u Hrvatskoj, pa je prezentacija Best of kataloga bila očekivana, a kod publike je sjajno prihvaćena. Evo, držali su dva koncerta koja su zajedno trajala punih 6 sati pred ukupno 16.000 ljudi, što je stvarno velika, velika količina ljudi. Uspjela sam uhvatiti jednu studenticu koja je bila na koncertu u utorak, no prije nego što poslušamo kako je njoj bilo na koncertu, idemo na jednu glazbenu pauzu, pa ćemo poslušati Foo Fighters i Walk. getting good at starting over every time. Slušali smo Foo Fighters i Walk, a sada je vrijeme da se vratimo emisiji Viralno i viralnoj temi, to jest Foo Fightersima. Za sve one koji su se tek sada uključili, viralna tema ovoga tjedna su Foo Fightersi i vrijeme je da poslušamo što je studentica koja je bila na koncertu imala reći o ovom događaju. U utorak Foo Fightersi su nastupali u Puli, a tamo si bila i ti. Pa koji su tvoji onako prvi dojmovi? Neopisivo. Što biš rekla, kakav je bio odaziv na koncertu? Stara moja, bilo je krcato. A vjerujem po tvojem osmihu na licu da je i koncert bio dobar. Možda koji je bio najbolji dio koncerta po tebi? Ne, ovo je, ovo je ozbiljno pitanje jer moram sad izdvojiti jedan dio koncerta koji je bio bolji od ostatka teško je. Onda se može reći da je cijeli koncert bio savršen. Definitivno, da. Smatraš li da treba više biti ovakvih koncerata u Hrvatskoj i da li je moguće održati takve koncerte u Hrvatskoj? Pokazalo se da je moguće, ne znam što se u biti čekalo svo ovo vrijeme, tako da definitivno da. Ima puno bendova koje bi ljudi htjeli čuti na tako lijepom mjestu, tako da ovaj, svakako. Evo ja se svakako slažem. Nažalost nisam imala priliku otići i Foo se pogledati jer završni ispiti, vjerujem da svi znaju kako je to borba sa završnim ispitima i onako gledanje događanja na Instagramu, na Facebooku, slika prijatelja, ti doma sjediš za knjigom. No dobro, nećemo o tim depresivnim temama, ali svakako se slažem sa ovom djevojkom u vezi toga što svakako bi trebalo biti više ovakvih koncerata i događanja u Hrvatskoj što prije, pa nadam se da, da će i biti. Drage slušateljice i slušatelji, da li ste vi bili na koncertu? Ako jeste, svakako nam se javite u na et Radio Sova ili Radio Sova na Facebooku. Baš bi voljela poslušati još, još dodatnih, moglo bi se reći kritika ili pozitivnih komentara. Kako je bilo na koncertu? No prije nego što vas pustim natrag Igorovoj playlisti, vrijeme je za onaj dio emisije Viralno kada vam kažem što ima to za pogledati. Pa evo ovoga tjedna u Kina došla je, došao je film Ana Luka Besona za sve ljubitelje trilera. Ispod zapanjujuće ljepote top modela Ane Politanove skriva se njezina nevjerojatna snaga i vještine koje čine jednom od najstrašnijih ubojica vlade. Uzbudljiva, energična vožnja s neočekivanim preokretima i akcijom koja oduzima dah uvodi nas u radnje ove priče. U glavnim ulogama su Saša Lus, dobitnica nagrade Oscar, Helen Mirel, Helen Mirren, Killian Murphy i Luke Evans. Evo već su kasni sati i bližimo se kraju radio sove što se može čuti i po tom koliko puta sam se u ovoj zadnjoj rečenici spetljala. No to bi bilo to za od emisije Viralno za večeras. Što će to biti Viralno sljedećeg tjedna? Slušajte sljedeći petak. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.